aperas nova culturo de mem farado. Havi ideon, de segne construigin, cifere gin, producti per tridimensia printilo au per la sera prototipon, cae farigi entreprenisto. Tiel funccias nova cultura movado de mem farado. Ciu besonas protezon cae malfacile povas trovi bone taugan, tiu trovas producteion en Zagrebo. Tie membroi de la organizajo spazoi de faristoi specialigis precise adapti protesoin, en computiligi la mesuroin helpete concerna softvaro, cae el printi la desiratan modelon per tridimensia printilo cune cun tio, oni povas ancau electi la designon, cae eblas surprinti motivoin, cio estas aloga principe por infanoi, cae cio povas esti psicologia subteno. Por granda entrepreno la productado de tiai unuo pagioi ne rentumas, sed per la concerna softvaro ca per novae laboriloi, ciel tridimensia printilo, la sera trancilo, cae ciferezze stiratai fresiloi, ciui povas producti alt grade complexain muldoin, specialistoi povas labori en tiai producteioi sen grandai investoi por masinoi. Ancau iuna paro el mal supra Austrio habis ideon, nome faldeblan, per un umano manipuleblan starilon por music instrumentoi kiel gitaroi, violonoi, cae alt violonoi. Por producti la prototipon, ili povis usi la tiferezzan fresilon de la filio de la supremenciita organizajo en Vieno. Intertempe, por la starilo por music instrumentoi, jam estas petita patento. Ciu tiu nova movado estas reago pri la cifere cigo de la socio? Ciel socian novigon, oni comprenas nova in socia in practicoin, kiwi estas combinita kun la necesso kai la pretezzo solvi problemoin. La costoi por la membroi de tiai comunumoi de memfaristoi estas malaltai, Quelcae tiai laboreioi havas portebla in machinoin por pli faciligila al iron. Tiel ili estas useblai ancau en baracaroi de rifugintoi au en sociai proiectoi. Cai tio ofertas sociain perspektivoin por plia giuloi cae sen laboruloi. La membroi ricevas ancau subtenon rilate al calculado de preso, productado, cae disvendado de siai novai productoi. Cae ciel tio ocasas rilate al softvaro por computiloi, nome la applicado de la principo de malferma fonto, ancau ce tiui novai ideoi tiu principo povas regi cae tiel helpi porti novain ideoin cae ties utilon al usantoi en la tuta mondo oni ne forgesu che ancao esperanto iam basigas sur tiu principo, char Zamenhof resignis pri autorae raitoi por la lingvo. Same ciel nova lingvo povas habi sociain efficoin, ancao novae technicae rimedoi povas shangi la sociain rilatoin de la homoi. Tiu shangio estas staura proceso, quiu en caso de successo, conducas al plida mem starezzo cae plida mem valor sento.